bilan nafl ibodat qilgan bo'lsin kunduzi nafl ro'za tutib o'tgan bo'lsin shirk amali bilan Allohning huzuriga borib qolsa Alloh saqlasin, uni Alloh hech kechirmaydi. Allohning va'dasi qat'iy. Mana bu oyat shunga dalolat qiladi. Agar kishi tog gunohlarni qilib borgan bo'lsa, shirk keltirmagan holatda borgan bo'lsa, umidki Alloh kechiradi. Xohlasa azob beradi, xohlasa kechiradi. Buni umidi bor. gunohiga yarasha yo alloh subhanahu va taolo jazosini berib keyin jannatga dohil qiladi agar shirk bilan hayotdan o'tmagan bo'lsa agar shirk keltirishgan bo'lsa deydi alloh taolo keyingi oyatda ularni qilgan amallari habata bo'ladi kalimasidan olingan tuyaning qorni ishib yorilib o'lishligini habifa kalimasi bilan arablar bildiradi shirk amalini qilib yurgan odam amallari katta bo'lib kun sayin soxta obro' topib borishligining misoli tuyaning qornini ishib yo'g'onlashib borayotganga o'xshaydi nodon odam bu tuya nihoyatda bir yetilyapti yo'g'onlashib deb xursand bo'lsa aqlli odam biladiki bu halokatga yaqinlashib boryapti oxiri yorilgandan keyin u tamomiy tuyalik sifatini yo'qotadi ko'rinishda ham amal katta bo'lib kelayotgan bo'lsa uning misoli bir ishib borayotgan bir tufakka o'xshaydi aqlli odam bu bu narsa butunlay tagi bilan yo'g'ib kelayotganini ko'radi habito kalimasi bilan qur'oni karimda bu iste'mol qilinishligi ham bir diqqatga sabab bo'ldi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek habibul alamin bo'lgan sayyidul anbiyo bo'lgan shunday zotga alloh taolo ayamasdan agar shirk amali sizdan sodir bo'lsa amaliz habata bo'lishligida shak shubha yo'q deyapti alloh taolo demak biz shirk shunday katta gunoh ekan qanday qilib biz shirkdan saqlanmoqimiz kerak mana bu shirk qaysi bir amallarga kirib qoladi Biz mana bu narsani bugungi darsimizda inshaalloh qisqacha o'rganamiz va darsimizni davomini bir yangi mavzu haqida ham bir ochmoqchimiz. Inshaalloh darsning navbatdagisida aytamiz. Shirkni o'zimizdan yo'qotishlik uchta turdagi shirkni yo'qotishlik bilan hosil bo'ladi. Birinchi, Rabb taoloning ko'llarida shirk keltirish. Buni bilmoqligimiz kerak. Rabb taoloning fe'llaridagi shirk nimadan iborat? Alloh subhanahu va taolo koinotni hamma mavjudotni yaratdi. Yaratuvchi deb tan olamiz, e'tiqod qilamiz. Alloh subhanahu va taologina butun koinot yerni boshqaradi. Mana bu e'tiqodot hammamizga ma'lum. Biz demak e'tiqod ki kainat yerni Allohdan boshqa başka emas. Butun mavjudotni faqat Alloh yaratgan deb e'tiqod qilamiz. Hamma mavjudotni Alloh subhanahu va taolo o'zi boshqaradi deb e'tiqod qilamiz. Bu e'tiqod shirkdan saqlanishligimiz uchun bo'lgan amallarning bittasi, lekin hamlasınlar. Bu sifatda mushriklar ham shunday e'tiqod qilishdi. Mushriklar ham koinot yerni kim yaratgan desa Alloh deyshgan. Va la in sa'altahum man khalaqa as-samawati val arda la yaqulunna Alloh. Agar koinot yerni kim yaratgan deb so'rasangiz, Alloh deyshadi. Va man yudabbiru al-amr, koinot yerni kim boshqaradi desiz, fa sayaqulunna Allah Alloh boshqaradi. Biz Alloh boshqaradi, Alloh yaratgan deb e'tiqod qilmoqligimiz kerak. Yana takror aytamiz, bu e'tiqodimiz o'zi shirkdan saqlanishlikka kifoya qilmaydi. Bu e'tiqoddan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davridagi mushriklar ham shu e'tiqodda bo'lgan. Lekin shirkning boshqa turidan saqlanishmagan. Demak, Rabb taoloning fe'lida shirk keltirishlikdan saqlanmoqligimiz uchun koinot yerni yakka Alloh yaratgan va koinot yerni Alloh boshqaradi. Faqat Allohni o'zi boshqaradi deb e'tiqod qilamiz. Ba'zi sufiyalar koinot yerni boshqarishlikni ba'zi bir tarbiyat kunanda deb atagan narsalarga topshirishlik bu shirkning payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davridagi mushriklardan ham battar bo'lgan kishilardir. Chunki bir viloyatni bitta tarbiyat kunandaga topshirish, yana bir viloyatni bir tarbiyat kunandaga topshirish bu hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davridagi mushriklardan ham past martabadir, birodarlar. Buni bilmoqligimiz kerak. Rabb taoloning fe'llarida shirk keltirishlikdan saqlanmoqligimiz kerak. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. ala lahul xalqu val amr yaratish va boshqarish Allohni o'ziga xos ekanligini ogoh bo'linglarki bilinglar shu narsa. ikkinchi shirk ibodatda xususan duoda mana bu shirkdan saqlanmoqlik kerak ya'ni alloh subhanahu va taologa ibodat qilishadi kishilar alhamdulillah ibodat qilamiz lekin bu ibodatda agar boshqaga ham qo'shib ibodat qilinadigan bo'lsa bu ibodatdagi shirkdir mana bu husumat payg'ambarlar bilan qavmlari haqidagi bo'lgan husumat shu masalada bo'lgan biz duo kalimasini alohida aytganligimiz duo ibodatdir yoyinki imom termiziy rivoyatlarida duo haqiqiy ibodatdir agar duoni ollohga qilsak ibodatni ollohgagina qilgan bo'lamiz agar ollohga ham qilib ba'zi vaqtlarda boshqaga ham duo qilib sig'insak bu narsa ibodatdagi shirk bo'ladi bu shirk payg'ambarlar ogohlantirgan shirk mana shudir shu bilan inson mushrik bo'ladi agar duoni va nazr ibodat tavakkul ibodat isti'onat yordam so'rash ibodat istig'ofa, boshiga musibat tushganda faryod chekib yordam so'rash ibodat va biror bir hayvonni so'yib ibodat qilish mana bu narsalarni agar Allohni o'zigagina qilinsa ibodatni Allohni o'ziga qilingan bo'ladi boshqa narsaga ham qo'shib masalan har xil joylarga nazr qilsa, bu ibodatdagi shirkdir. Ba'zi kishilarga yana darslarimizda takror aytgandek, hozir ham takror aytamiz, bu siz Allohdan boshqaga duo qilyapsiz desa, men ibodat qilayotganim yo'q, duo qilyapman deydi. Duo ibodatning ayni o'zidir. Ba'zi kishilarga esa siz bu nazringizni Allohga qilmayapsiz desa, men nazr qilyapman, ibodat qilayotganim yo'q deydi. Nazr bu ibodatning ma'nosi nima deb savol qilamiz. Savob talab qilinadigan va Alloh rozi bo'la Alloh rozi bo'ladigan amallar ibodatdir. So'z va amallarni o'z ichiga oladi. Agar biz shu qurbonligimizni Allohga qilsak, ibodatni Allohga qilgan bo'lamiz, boshqa narsalarga qilsak, ibodatni boshqa narsaga qilgan bo'lamiz. Man nazara li g'ayrillah fa alayhi la'natulloh. Kim Allohdan boshqa nazar qilsa, Allohning la'nati olsin dedilar. Man zabaha li g'ayrillah fa alayhi la'natulloh. Kim Allohdan boshqaga so'ygan bo'lsa, Allohning la'nati bo'lsin unga dedilar. Demak, bu amallarni biz aytib o'tdik. Ba'zi bir kishilarga biz Allohga ibodat qilayotganimiz yo'q. Bu sig'inayotgan narsalarni o'zimiz bilan Allohning o'rtasida vosita deb bilamiz. degan so'zni aytishadi. Mana shu shirkning ayni o'zidir. Qur'oni Karimda ular o'zlarining shirklarini toza to'g'ri amal deb bildirishlik uchun ma illa liqarribuna ilallohi zulfa. Biz Allohga bir qisman yaqin qilishlik uchun ibodat qilamiz, xolos, Alloh deb ibodat qilmaymiz deyshadi. Shuning uchun mushrik bo'ldi işte. Vosita qilishlik ayni shirkdir. Shuni yaxshi bilmoqligimiz kerak. ibodatdagi shirklardan bittasi hukmni hukmda Allohga boshqalarni sharik qilish. Ya'ni bashar hukmi inson tarafidan bo'lgan hukmni Allohning hukmiga barobar ko'rishlik ayni shirkdir bu. Alloh subhanahu va taolo ana lahul hukm val amr. Ala lahul hukm. Hukm Allohning o'ziga xosdir. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون hukm bu qabul qilish ibodatdir hukmga taslim bo'lish ibodatdir va ayni iymondir agar bu hukm Allohning hukmi bo'lsa ibodatni Allohga qilish agar bu hukm insonning hukmi bo'lsa ibodatni insonga qilishlikdir bu shirkdir alloh subhanahu va taolo buni hech qachon kechirmaydi Mana bu narsani bilmoqligimiz kerak. Na'udzu billah Qur'onning hukmi endi hozirgi zamonga to'g'ri kelmay qoldi degan bo'lsa, unda iymondan bo'yon qolmaydi Uchinchi shirk sifatlardagi shirk. Mana bu narsa ham ko'p mushriklar mushrik bo'lishgan shirkdir. Sifatlardagi shirk nima? Allohning mahluqotidan ba'zilarini Allohga xos bo'lgan sifatlarning ba'zisi bilan sifatlab qo'yishlikdir. Ya'ni ba'zi sifatlar borki, Allohning o'ziga xos. Bu sifatlarni bandada ham topiladi deb e'tiqod qilishlik, ba'zi ulug' kishilarda topiladi deyishlik shirkdir. Masalan, g'aybni bilishlik Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. G'aybni Allohdan boshqa bilmaydi. istisno suratini aytib o'tamiz hali. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ma'mur bo'ldilarki, Alloh subhanahu va taolo tarafidan "Walau kuntu a'lamul g'ayba lastaktartu minal khayr va ma massani as Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ba'zilar majnun deyshardi. u kishi aytdilarki bunga jin tegib ketgan shuning uchun shunaqa biz bilan siz aqlimiz yetmaydigan gaplarni gapiradi deyishadi menga hech qanday zarar yetgani yo'q dedilar shu deyishlikka ma'mur bo'ldilar agar g'aybni bilganimda juda ko'p yaxshiliklarni ko'paytirib yuborardim dedilar g'aybni bilgan odam yaxshiliklarni juda ko'paytirib yuboradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men g'ayibni bilmayman g'ayibni bilganimda ko'p yaxshiliklarni qilardim men ko'paytirib yuborardim dedilar g'ayb xazinalari alloh subhanahu va taoloning huzuridadir إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث qiyomatni bilish, yomg'irlarni tushirish va bachadondagi bolalarni bilish shunda to'xtalib o'tamiz. Bachadondagi bolani bilishlik o'g'il qizini boshqami bu narsa emas. U narsani o'g'il qizlik belgisi bo'lgandan keyin u narsani bilishlik oddiy jihozlar ham bilaveradi, birodarlar. Misoli shunga o'xshaydiki, devorda orqasida bitta aniq bir odam gapirib turgan bo'lsa, uning tovushi erkak yoki ayolligi aniq bilinadi. Devorda bu yoqda turgan odam men devorni nariyaga qaramasdan turib buni o'g'il qizligini ajratib beraman deyishdan boshqa faxrlanish emas. Qani bu devorning orqasida misol qilaylik. Tovush chiqmasdan shuni bir narsaga bekitib qo'yilgan vaqtida bilsin uni. uni tovushi chiqib men erkakman deyotgandek yoinki men ayolman deyotganini bildim deb faxrlangandan boshqa narsa emas bu u go'yoki o'g'il qizlik belgisi bo'lgandagi uni bilishlik bilan faxrlanishlikdan uyalish kerak ana bu g'aybni biz xullas ular bilan munozara qilib o'tirmaymiz g'aybni alloh subhanahu va taolo o'zi biladi va ertaga nima qilishligini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Qayerda inson o'lishligini ham Alloh o'zi biladi. Ertaga nima qilishligini bilaman men degan odam ertaga qiladigan narsalarni yozsin. Va ertaga qilgan, qilmoqchi bo'lgan narsalarni yozib, ertaga qilgan narsalarni yozib yursin-ki, uni solishtirsin. Mashriq bilan mag'ribcha farq qiladi. Agarki ertaga qilmoqchi bo'lgan ishlarga harakat qilsa ham shunga o'xshataman dedi. hayotda mana ko'rib turibsizki, ertaga to'y qilaman degan odam ertaga dadasini kuzatyapti hayotda ko'rib turibmiz birodarlar bunaqa narsalar bu bu birlamchi haqiqat ertaga nima qilishligini inson bilolmaydi va qayerda o'lishligini inson bilolmaydi xullas biz g'aybni bilish sifati alloh subhanahu va taologa xos deymiz lekin bir istisno qilgan o'rinda Qur'oni Karim istisno qilgan o'rinda biz ham istisno qilib aytamizki, alimul g'aybi fala yuzhiru ala g'aybihi ahadan illa man irtado mir rasul. G'aybni biluvchi Alloh subhanahu va taolodir. O'zining g'aybiniga birovni g'aybini birovga ko'rsatmaydi. Magar o'zi ixtiyor qilgan rasulga ko'rsatadi. Rasul Alloh subhanahu va taolo tarafidan kitob nozil bo'lgan zot. Mana bu zotga ba'zi bir g'ayblarni bildirishligi mumkin. O'zi ixtiyor qilgan. Rasullarning ichida o'zi ixtiyor qilgan boshqa odam bo'lmaydi, faqat rasul bo'lishligi shart. Chunki bayon berdi men rasulin deyiladi. Biror bir kishi payg'ambar bo'lmagan kishini g'aybni Alloh bunga bildirgan desa, mushrik bo'ladi. G'aybni mabodo Alloh bildirsa, rasul payg'ambarga ba'zi g'ayblarni bildirishi mumkin. Masalan, aytaylik, rum bilan fors jang qilgan vaqtda qaysi rumni fors g'alaba qilishligini alloh subhanahu va taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bildirdi alif lam mim g'ulibatir rumu fi adnal ardi va hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin rum mag'lub bo'ladi yerining bir qismida mag'lub bo'lib bir necha yildan keyin fi bib'isinin forsga g'olib bo'ladi degan oyat nozil bo'ldi hamma mushriklar mana endi muhammad endi yolg'onchi bo'ladi dedi chunki fors hukmdorligini hech kim yeng bo'ladi degan o'ylamasdi fors eng dunyodagi zo'r hukmdorlik ikkita hukmdorlikni bittasi edi nihoyat darajada quvvatli edi buni yengib bo'lishligini hech kim aql olmasdi xuddi shuyuiyaning yo'qolib ketishligini hech kim aql olmagandek ana shunda shu oyat nozil bo'lganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berdilarki rum avvalda mag'lub bo'ladi forsga va keyin bir necha yildan keyin g'olib bo'ladi deb uch bilan o'nni o'rtasidagi adadni aytiladi bir bilan o'nni o'rtasidagi shunda hamma abu bakr roziyallohu anhuga endi mana birodaring endi yolg'onchi bo'ladi deyishdi işte. deganda nima uchun degan shunday xabarda aytishganda Umayyat ibn Halab mushriklarning kattasi bu kishiga aytdilarki, haqqo garov o'ynadilar. Aytdilarki, bid'isinin albatta bu Allohning xabari bu sodiq dedilar. Ya'ni Qur'oni Karimda nozil bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berdilar. Haqiqatda ham bid'isininni to'rt yildan keyin deb garov o'ynaganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat borki ikki yil bidoidan murod dedilar bidoin bir necha degani bir bilan 14 o'rtasidagi raqamni aytamiz ikki yil ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eshitdilarda to'rt yilni ikki yilga deb ular to'rt yilga bo'lsa ham rozi bo'lgandi ikki yilda rum g'olib bo'ldi <coughs> avval mag'lub bo'lgandan keyin qur'oni karim xabar bergandaqa bo'ldi mana bunday xabarlarni alloh subhanahu va taolo o'zining rasuliga xohlagan rasuliga shunday xabarlarni bildiradi. Demak, muvahhid shirkdan saqlangan odam mana bu 3 ta shirkdan saqlangan kishidir. Agar shu 3 ta shirkdan saqlangan bo'lsa, biz bu odamni shirkdan katta shirkdan saqlandi deymiz. Shun bilan biz shirk kichkina shirkni ham qisman eslatib o'tmoqlimiz. O'tishimiz kerak. Kichkina shirk va uning turlari. Kichkina shirklar borki, bu katta shirkka olib borib qo'yishlik mumkin. Agarki ibodat martabasi yetmasa ham. Buni kichkina shirk amallarni qilgan odam islom safidan chiqib ketmaydi. Lekin gunoh kabiralarni qilgan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ogohlantirgan shirk ham kichkina shirk edi. ashoblar katta shirkdan salomat qolishgan edilar tavhid aqidasining tarbiyasi bilan kichkina shirklarning bittasi riyo riyokorlik va o'zining qilayotgan ishini ham ovozasini boshqalar eshitsin qilayotgan amalini boshqalar ko'rsin degan masalan namoz o'qiydi bir kishi ro'za tutadi lekin shu namozini odamlar maqtashligi uchun chiroyli qiladi ro'zani ham odamlar maqtashlik uchun chiroyli tutib yo nafl bo'lsa ko'rsatishlikka harakat qiladi فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا kim robbiga ro'baro bo'lishlikni xohlasa yaxshi solih amalni qilsin va robbiga ibodat qilishlikda hech bir kishini sharik qilmasin ya'ni birovni hisobga olmasin rasululloh sollallohu alayhi vasallam ogohlantirgan va eng tashvish qilgan shirk ham shudir birodarlar inna aqwafa ma aqafu alaykum ash-shirkul asghar ar-riya يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء إمام أحمد بن حنبل رواية قلقان صحيح حديث لابن Men ummat sizlarni ustinglarda qo'rqadigan narsamni eng qo'rqinchlisi kichkina shirkdir, ya'ni riyodir. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni odamlarni amallari bilan mukofotlaganda aytadi. Riyokor kishilarga boringlar, dunyoda kimga riyo qilib maqtasin degan odamlaringlarning oldiga boringlar. Kimga riyo qilgan bo'lsanglar, kimga ko'rsatmoqchi bo'lsanglar, kimni eshitsin demoqchi bo'lsanglar, shularning oldiga boringlar. Qaranglarki, ularning oldida sizlarni qilgan amallaringizga mukofot bormikin. Ikkinchi Allohdan boshqani nomiga qasam ichishlik. Bu kichkina shirkdir. Man halafa ghayrillahi faqad ashrak. Imom Ahmad ibn Hanbal rivoyat qilganlar. Kim Allohdan boshqani nomiga qasam ichsa, bu mushrik bo'ladi dedilar, ya'ni kichkina shirk qilgan bo'ladi. Allohning nomiga Allohning nomidan boshqaga qasam ichish, ya'ni Allohning nomidan boshqaga qasam ichishlik kichkina shirkdan katta shirkka aylanishligi ham mumkin. agar e'tiqod qilsaki Allohning nomidan boshqaga qasam ichgan edi. Shu boshqa nomni Allohdan boshqani zarar yetkazishlikka qodir va foydalar yetkazishlikka qodir bo'lganligi uchun men qasam ichyapman desa katta shirk bo'ladi. Shirkul xafi, birovga bilinmaydigan shirk, maxfiy shirklar. Abdulloh ibn Abbos buni maxfiy shirkni masha Allohu va shiita Alloh xohlasa va siz xohlasangiz bo'ladi degan so'zni aytgan ekanlar. Lavlallohu va fulan. Alloh bo'lmaganda, falonchi bo'lmaganda manaqa bo'lardi desa, shirk bu. Maxfiy shirk bu. Masha Allohu va sha'a fulanun. Alloh xolasa, falonchi xolasa degan so'zlar shirk. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana Ahmad ibn Hanbal va boshqalar rivoyatida aytdilarki, la taqulu ma sha Allohu va sha'a fulanun, qulu ma sha Allohu summa sha'a Alloh xolasa va falonchi xolasa demanglar. Mabodo shunaqa so'zni aytmoqchi bo'lsanglar, ma sha Allohu summa sha'a Alloh xohlasa, keyin siz xohlasangiz yo falonchi xohlasa desa mumkin ekan. olloh xohlasa va u xohlasa yo falon siz xohlasangiz desa shirk bo'ladi bu ya'ni vov bilan sunnani farqini bildirilyapti mana bu narsa kichkina shirklardir birodarlar alloh subhanahu va taolodan panoh istaylikki shirklardan saqlanishlik. bu eng katta ibodat amalning hayotdagi ma'mur bo'lgan amallarimizning eng kattasi tavhid ahlidan bo'lishlik va shirkdan saqlanishlik. buyurilgan narsaning eng kattasi tavhid va qaytarilgan narsaning eng kattasi shirkdir, birodarlar. Mana bu narsa esimizdan chiqmasligi kerak. darsimizni mavzusiga bir narsa qo'shmoqchimanki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablarining fazilatlari haqida har bir darsda shu qo'shib sizlar bilan birga o'rganishlikni o'zimga shuni munosib ko'rdim. Birinchidan, sahobalarning fazilatlarini o'rganishligimiz ularga ergashishligimizga sabab bo'lsa, ikkinchidan ba'zi bir islomdan begona bo'lgan, islomni da'vo qilgan bir firqalar borki, u sahobalarning so'kishlik bilan dan ham topilmaydi. Abu Bakr radhiyallohu anhu xususan Umar ibn al-Hattobni so'kishlikdan tortinmaydigan islomdan begona bo'lgan firqalar bor. Shuning uchun ham bu narsani hozir o'rganishligimiz hammamizga bir zaruriydir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablari haqida nima deganlar? Sahih rivoyatlar asosida shu darsni inshaalloh bugun boshlaymiz. Rivoyatlar ba'zilariga to'xtalib o'tamiz vaqtni yutishligimiz uchun oxirgi roviyni zikr qilib aytamiz عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل ومن آذى الله يوشك أن يأخذه Allohdan qo'rqinglar, Allohdan qo'rqinglar ashoblarim haqida. Meni ashoblarimni dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nishona qilib olmanglar. Ya'ni u tarafga qarab so'zinglarni otadigan nishona qilmanglar. Kim meni ashoblarimni yaxshi ko'rsa, men uni yaxshi ko'rganligim sababli ashoblarimni yaxshi ko'ribdi. Ya'ni ashoblarimni yaxshi ko'rganlik sifati men uni yaxshi ko'rganligimga dalolat qiladi degan ekan. Kim ashoblarimni yomon ko'rsa, men uni yomon ko'rganligimga dalolat qiladi. Kim ashoblarga azor bersa, menga azor beribdi. Kim menga azor bersa, Alloh azza va jallaga azor beribdi. Allohga azor bergan odamni Alloh jazolashligi yaqindir. rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ashobi ikromlar haqida juda ko'p shunday rivoyat qilingan hadislar bor abu said roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki la tasubbu ashabi فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه أصحاب لنا Ruhim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, agar sizlarning bittalaringlar Uhud tog'icha tilloni infoq qilib ehson qilsa, ularning ashoblarim sarf qilgan bir mud, ya'ni bir mud deb yo yarim mud miqdoridagi bo'lgan, ya'ni ikki kilo yoyinki bir kilo miqdordagi sarf qilgancha barobar bo'lolmaydi dedilar. Uhud tog'icha oltinni sarf qilgan bo'lsa ba'zilar buni bug'doy deyishadilar ikki kilo bug'doy yoinki bir kilo bug'doyni sarf qilguncha savobni ololmaydi dedilar ashobi ikromlar nima uchun ular muhtoj bo'lib turib sarf qilishgan edilar hatto ularning sarflarini ba'ziga to'xtalib o'tsak rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga mehmon keldi shu kim meni mehmonimni mehmon qiladi dedilar kim olib ketadi dedilar oldilarida hech narsa topolmadilar Shunda bir kishi men dedilar. Lekin uylarda bir narsa borligidan yo'qmi o'ylanib qoldilarda olib ketdilar. Olib borib uyga kirdilarda oilalardan so'radilarki, oilalari hijobdan ilgari edi. Ularni uxlatadigan narsa bor dedilar. Ya'ni ham oz shu uxlab qolishligiga sabab bo'ladigan narsani tayyorlab turibdilar. Bolalardek u ham. Bo'lmasam dedilar, shu ovqatingni olib kelasan-da, shu mehmon Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida hech narsa yo'qligi uchun mehmonlarni men olib boraman deb olib keldim. Shu chiroqni ovqat bo'lgan olib kelingan vaqtda o'chirib qo'yasan dedilar. Uni zo'rlab biz olayotgan bo'lib yetib yuboramiz ozligidan dedilar. Xuddi shunday qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni xabarini ertalab berdilar. Ularning ehsonlari bittasi shunday bo'lsa, shunday muhtoj bo'lib turib berisholadilar bizda oshib qolsa va uning yomonrog'i oshib qolsa berolmaymiz mabodo bersak uni ham ba'zi zotlar bir narsa berishlikka qodir bo'lmasdan bir kuni kechada turib sahobalardan bittalari xudoyo bir odamlarga o'xshab men ehson qilolmayapman endi meni ehsonim shuki kim menga shu yoqqacha ozor bergan bo'lsa shulardan hammasidan roziman shularni gunohlarini kechirgin deb shundan boshqa narsani ehson qilolmayman dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga ertaman kelganlarda aynal mutasaddiqul dedilar bugungi kechada ehson sadaqa qilgan kim dedilar qayerda dedilar hamma hayron bo'lib turdi qaytib qaytib so'radilar hech kim indamadi falonchi turing dedilar bugungi kechadagi sadaqotingiz alloh qabul qil dedilar ba'zi bir ko'p sadaqat qilganlarni biz bu ko'p sadaqat qilganlarni aytib tamomlab bo'lmaymiz badavlat kishilarning sadaqatlarini qo'yaverasizlar ana shunday butun vujudlari bilan ollohning rizosi maqsad qilinadi allohu alam jubayr ibn mutaim bo'lsalar kerak bu kishi ikkita tuyani bir xalta oltinni olib bir kishidek qattiq ehtiyojni bildilarda vallohu alam ikkita yo bitta tuyani olib bordilarda eshiklarini kechasida borib eshikni ochma dedilar chiroqni o'chir dedilar chiroqni ko'tarib chiqqan edi chiroqni o'chir dedilar ey abdulloh kimsan dedilar chiroqni o'chir keyin bilasan dedilar chiroqni o'chirdilar eshikni endi ochdilar tuyadini kirgizdilarda qo'llariga xaltani tashlab ketdilar kimsan dedilar yo'q meni kimligini bilma bu sen uchun ham manfaatli men uchun ham manfaatli sen uchun manfaatligi meni kimligini bilsang biror bir nohaq ish qilayotganimda shu ehsonni rioya qilib qaytara olmay qolishing mumkin dedilar men uchun manfaatligi shuki men ham senga shu narsani berganman degan narsani aytmay yuraman dedilar. ehsonlarni agar ta'riflab ko'rilsa hech bir biz bilan siz agar buni sahih hadislar bilan va qolmagan bo'lganda biz ishonmasdan yashagan bo'lardik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashablaridan bittalari baliq yegilari keldi, uzoq vaqt taomsiz qolganlardan. Shu kasallikdan o'zlari tuzalganlarda baliq yegilari kelib, baliq pishiringlar dedilar. Baliqni topib pishirib olib kelishganda shuni yemoqchi bo'lib turganlarda bir hadis muborak eslarga keldilarda qaysi bir kishi mo'min kishi bir narsani qattiq ishtaho qilib turib shuni birodariga bersa do'zax o'ti harom bo'ladi degan hadisni eslarga keldilarda shu hadisga hayotimda amal qilishlikniga muvaffaq bo'lmagan ekan hozir juda ham ishtaho qildim shu narsani shu narsani endi bir kishiga beray falonchi muhtojga olib chiqinglar dedilar u kishiga olib chiqildi u kishi ham aytdilarki mendan ko'ra falonchi muhtoj edilar shu xonadonlardan yettinchi xonadonga kelganda bu kishi anchadan beri notob edi bu baloni bu yerdan chiqib ketganligini bilmasdan mana shu kishi muhtoj edi deb qaytib kirdi birodarlar bu narsalar ana bunday infoqning bir mudda bir hovuchi birodarlar bir biz sarf qilayotgan bir tog'dan afzalligini agar u vaqtdagi infoqlarni o'rgansak haqiqatda biz bunga ishona olamiz shuning uchun ashobi ikromlarni so'kishlikka til bormasligi kerak birodarlar anas ibn molik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki qala unasun min ashabi rasulillahi sollallohu alayhi vasallam ashab rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir kishilar bir necha kishilar kelishdilarda ya rasululloh inna musabbu bizni ba'zilar so'kyapti so'kilyapmiz deganlarda faqala rasululloh sallallohu alayhi va sallam man sabba ashabi fa alayhi la'natullohi val malaikati van nasi ajma'in la yaqbalullohu minhu sarfan va adla rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki meni ashobimni kim so'ksa ollohni farishtalarni hamma odamlarni la'nati bo'lsin dedilar olloh undan farzni ham naqlini ham qabul qilmaydi dedilar Muazimni Jabaldan rivoyat qilinadiki, menga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar deydi Muazimni Jabal radhiyallohu anhu, "Ya Muaz, ati' kull amirin va salli khalfa kulli imamin va la tasubbanna ahadan min ashabi." Amiringa itoat qilgin dedilar. Ya'ni albatta musulmonlardan bo'lish sharti bilan. Har bir imomni orqasida namoz o'qigin dedilar. Va ashoblarimdan birortasini so'kmang dedilar. rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki man hafizani fi ashabi kuntu lahu yawmal qiyamati hafizan va man sabba ashabi fa alayhi la'natulloh kim meni ashablarim haqida meni saqlasa ya'ni meni ashoblarimni himoya qilsa qayerda bo'lsa men qiyomat kuni uni himoya qilaman kim ashablarimni so'ksa Allohning la'nati bo'lsin dedilar abdurahmon ibn avf Xolid ibn Validdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga shikoyat qilib keldilar. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد ما لك وما لرجل من المهاجرين لو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله ey Xolid dedilar nimaga muhojirlardan bittasini so'kyapsiz dedilar Xolid ibn Valid islom harbiy qo'mondoni birodarlar agar Uhud tog'icha oltinni sarf qilsangiz, ey Xolid dedilar. U muhojir hijrat qilgan ashobimni amalini topolmaysiz dedilar. Ba'zi rivoyatlarda Abdurrahmon ibn Auf Xolid ibn Validdan shikoyat qilib keldilar. Faqala ya Xolid, lima tu'zi rajulan min ahli Badr? Badrda ishtirok etgan kishini nimaga ozor beryapsiz bu kishiga dedilar. Agar shu Uhud tog'icha oltinni sarf qilsangiz uning amaliniga barobar amal qilolmaysiz dedilar فقال يا رسول الله يقعون في فأرد عليهم من يم سكشتودا men ham ularga javob qaytardim xolos dedilar shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki la tu'zu xolidan فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار xolidni so'kmanglar dedilar bu Allohning qilichlaridan qilichdir dedilar Xolid Allohning qilichi dedilar. Uni Alloh taolo kofirlarga sug'urib qo'ygan bu qilichni dedilar. Ba'zi rivoyatlarda Abdulloh ibn Umardan eshitdim deydilar. Nusayr ibn Za'luq degan zot tobiinlardan bu kishi sami'tu ibn Umar يقول لا تسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره Muhammad alayhisolamning ashablarini so'kmanglar. Ularning hayotda bir soat yashaganlari sizlar umringlar bo'yicha qilgan amalinglardan yaxshiroqdir dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ki mana masalu ashabi fil nas kamislil kamasalil milhi fi ta'am. Ashablarimning odamlar ichida turishini misoli xuddi taomdagi tuzga o'xshaydi dedilar. Hasan imom hasan aytar ekanlarki shu so'zdan keyin hayhat zahaba milhul qavm odamlarni tuzi ketdi dedilar betuz bo'lib qoldi degan ekanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bu hadis mana rivoyat qilinganda ba'zida imom hasan aytar ekanlarkiovqat tuz bilan shirin bo'ladida keyin aytar ekanlarki tuzi ketib qolgan betuz bo'lib qolgan odamlar qanday yashayapti mana deb ekanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam minbarda turganlarida inna rijli ala tiratin min tira'il janna aw tira'il hawd va anna abdan khayyarahullohu an ya'isha fid dunya ma ahabba ya'kulu minha ma ahabba وبين لقاء الله عز وجل وأن العبد اختار لقاء الله قال فبكى أبو بكر وهو قريب من المنبر حتى قال شيخ من الأنصار ما يبكي هذا إن كان رسول الله ذكر رجلا من بني إسرائيل أو رجلا من الناس قال وعرف أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عنا نفسه فلما ذهبت عبرته فقال بأبي أنت وأمي بل نفديك بآبائنا وأنفسنا فقال عند ذلك ما أحد من الناس أعظم علينا حقا في صحبته وماله من ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن ود وإخاء إيمان payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam minbarda turib aytdilarki meni oyog'im jannat bir suv tir'on deb suv otilib chiqib turgan joyda aytadi. Jannat buloqlarida chiqib turgan joydan bir buloqqa oyog'im tegib turibdi. Yo hovuzni boshlang'ich qismiga oyog'im tegib turgan tegib turibdi. Bir bandani Alloh taolo dunyoda yaxshi ko'rgandaqa qilib yashashligi bilan xohlagan yaxshi ko'rgan narsasini yeb, xohlagandaqa yaxshi yashashligi bilan Allohga huzuriga borishlik o'rtasini ixtiyorlik qildi. Xoling dunyoda xohlagandaqa yashaysanmi yoinki Allohning huzuriga borasanmi? degan ixtiyor qilganda banda Allohga ro'baro bo'lishlikni ixtiyor qildi. Shunda to'satdan Abu Bakr radhiyallohu anhu yig'ladilar. Minbarga yaqin edilar. Shunda ansorlardan bir kishi buni nima yig'latyapti ekan, nima yig'layapti ekan dedi. Ha bani Isroildan bir kishiga Allohning huzuriga borasanmi yoki dunyoda xohlaganingda yashaysanmi desa, Allohning huzurini tanlatdi, hamma Allohning huzurini tanlaydi. Yo bir odamni zikr qilsa, bu odam yig'layapti, bu qari kishi deb shunday deganlarda Abu Bakr radhiyallohu anhu bilgan edilar, faqat shu kishi bilganlar, bu banda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ekanligidan. Bu kishi o'zlarining dunyodan ketishlardan xabar berayotganliklarini bilgan edilar. Shuning uchun yig'laganlar. Ko'z yoshlari to'xtagandan keyin ota onam sizga otam sizga onam fido bo'lsin deb balki o'tgan ajdodlarimu o'zimizu hammamiz fido bo'laylik shunda deb aytdilar shunda odamlar tushunishdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki odamlarni ichida menda meni ustimda eng suhbatida haqqi ko'p bo'lgan abu bakr dedilar agar men fidoyi bir o'zimga do'st istamoqchi bo'lganimda Abu Bakrni o'zimga shunday do'st qilardim. Lekin iymon, islom birodarligi yetadi shu dedilar. Ya'ni fido deganni ma'nosi shuni aytganini, butunlay shuni aytganini qilib, deganini qabul qilishlik. Bu islomda endi mumkin emas birodarlar. Biz Allohning aytganigina, Rasulining aytganini qilamiz. Boshqa birovning aytganini qilmaymiz. Un bilan biroz iymonli birodarligi yetadi. Chunki iymonli birodarlik to'g'ri bo'lsa yordam beramiz, noto'g'ri bo'lsa uni qaytaramiz mana bu iymonlik birodarlik halil bo'lsa butunlay berilib ketishlik nabiy sollallohu alayhi vasallam hijrat qilganlarida mana hammamizga hijrat ma'lum u kishi bilan birga abu bakr roziyallohu anhu bor edilar havr g'ori tarafga qarab yo'l olishdilar shunda abu bakr roziyallohu anhu dam orqada yuradilar dam oldida yuradilar va shuni nabiy sollallohu alayhi vasallam sababini so'raganlarda yo rasululloh orqa tarafdan bir hujum kelib qoladi deb hayolimga kelsa orqaga o'tib olaman. Agar oldi tarafidan qo'qqisdan hujumni hayoli kelib qolsa oldi tarafiga o'tib olaman. Shuning uchun shunday holatdaman. Dedilarda g'orga ikkovlari yetib kelganlarda Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdilarki: "Ya Rasululloh, kama anta hatta aqummahu." Qimillamay turib turing deb g'orni tozalab chiqdilar. Qimoma ya'ni undagi har xil narsalarni olib chiqdilar, tozalab. قال نافع فحدثني رجل عن علي بن ابي مليكه ان ابا بكر راى حجرا في الغار shu g'orda bir tozalab chiqqanlardagi kirganlardagi bir teshikni ko'rdilar oyoqlarini shu teshikka kirgizib qimirlamay turgan ekanlar aytdilarki ya rasululloh mabodo bir las'a deb chayamni chaqishini aytadi ladg'a deb ilonni chaqishligini aytadi qanday bo'lsa ham shu narsa meni oyog'imni chaqsin dedi rasululloh sallallohu alayhi va sallam abu bakr radhiyallohu anhu haqida ko'p fazilatlarini bayon qilib aytganlar abu hurayra rivoyatida radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu abi bakrin fabaka abu bakrin وقال وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله abu bakrni moli menga manfaat bergancha dunyoda hech qanday mol manfaat bermadi dedilar shunda abu bakr yig'lagan ekanlar haliyam meni meni molim bo'ladimi meni molim hammasi siznikida degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga abu solih shu sanadni yetkazib aytadilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki man anfaqa zawjayni mimma yamliku fa kullu khazanatil janna yad'uhu ya abdullah ya muslim hada khayrun halumma ilay faqala abu bakr ya rasululloh هذا رجل لا تلا عليه إن ترك بابا دخل من الآخر فحط النبي صلى الله عليه وسلم كتفه بيده ثم قال والله إني لأطمع أن تكون منهم والله ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر قال فبكى أبو بكر ثم قال وهل هداني الله ورفعني إلا بك kim bir juft narsani ya'ni har bir narsadan juft juft narsalarni Allohning yo'lida sarf qilsa o'zini moli mulkidan bo'lib jannat posbonlari hammasi ey abdulloh ey muslim yoqqa keling mo darvozadan keling deb chaqirib turadi abu bakr roziyallohu anhu aytdilarki yo rasululloh bir odam mabodo bir darvozaga qaramasdan boshqasiga ketsa uni ham qaramasdan boshqasiga ketsa bir qaysindan kirsamikin deb xohlagandan kirsa unga hech zarar yo'qmi deganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'llarini abu bakr roziyallohu anhuni yelkalariga qo'yib men mana shunday xohlagandan kiradigan hamma chaqiradigan siz deb gumon qilaman dedilar siz bo'lsangiz kerak dedilar aytdilarki abu bakrni moli menga manfaat bergancha hech kimni moli menga manfaat bergani yo'q shunda abu bakr yig'lagan ekanlar roziyallohu anhu olloh meni hidoyat qildi va meni shu martabaga siz sababli olloh meni ko'tardi degan ekanlar abu bakr roziyallohu da moli bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bilol habashiyni ozod qilganlar Yo'ki abu bakr roziyallohu anhu o'zlari ozod qilganlar وكان يقضي في مال أبي بكر كما يقضي الرجل في مال نفسه o'zini molini qanaqa qilib sarf qilsa abu bakr roziyallohu anhuni molini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday sarf qilar ekanlar hech bu haqda bir o'ylamas ekanlar inshaalloh butun sahobalarni hammalarini fazilatlari haqida har bir darsimizda qo'shib boramizki yana takror aytamizki sahobalar haqidagi bo'lgan, bizning fazilatlar haqida bo'lgan xabarlar bizlarni tarbiyalanishligimizga ko'p sabab bo'ladi. Bo'lib ham bu Imom Ahmad ibn Hanbalni Faboilus Sahaba degan kitobidan sanadlari sahih bo'lgan rivoyatlar bilan keltirilgan. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham shu darslarni bilishlikni Alloh taolo nasib qilib, amal qilishlikni nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu darsni davom ettirishlikni Alloh o'zi madad bersin. Va bizlarni ham shu sahobalarga ergashishlikka bir hayotimizda qanday bu qo'limizdan kelgancha ergashishlikni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Ular uch kun da'vatga otasining roziligi chiqib bo'ladi. Otasini rozi qilsin. shu bo'lgan savolni shu bo'lishi mumkinki masalan o'q narsalari bor u narsalarni zakotga yetadigan nisobi boru shu ro'moli nisob ketadi deylik shundan ro'moldan ajratsa qo'y bo'lsa qo'ydan ajratadi har pul bo'lsa puldan ajratadi har bir narsani o'zidan nisobga ajratadi endi ajratganingizdan u sizni molingiz emas endi uni o'rniga tag'yir bermasdan o'zgartirmasdan bergan yaxshi bo'ladi namozga o'tsa bo'laveradi ya'ni namozga o'tishlik uchun ayoli bo'lish bo'lmasligi shart emas Ya'ni shundan bo'ldiki, ayoli bo'lmagan odam bir o'tishlik o'tmaslik haqidagi ba'zi rivoyalar bor. Masalan, aytaylik, ba'zi kishilar hayoli parishon bo'lib turgan odamlardan ko'ra boshqani namozga o'tganligi afzalning tomonida bo'ladi xolos. Asli durustligida kamolot yoshiga yetgan odam qiroati durust bo'lsa, namozga o'tsa bo'laveradi. Nos, nasha va tamaki chekkan odam bu ham o'tsa bo'ladimi debdi. Bu ya'ni bu narsalar, bu birodarlar, bu nasha shariatda harom narsa bu endi. Bu narsalarda bu bu kafofatlarni chekkandan keyin bu taorati bormi, yo'qmi bilmaydigan holatda bo'lib qoladigan bo'lsa, bu biz endi undan chetlanishimiz kerak. O'shanmi degan savol bor. Kofirni namozga o'tkazgandan ko'ra, lekin mabodo iqtido qilib bo'lsa, namoz namoz bo'laveradi. Lekin unda har xil odamlarni namozga o'tkazmaslik kerak. Shuncha Alloh subhanahu va taoloning bu ibodati bunga bir qo'ldan kelgancha o'zi hamma tomondan bir amal qilib qo'ldan kelayotgan odamni namozga o'tkazgan yaxshi bo'ladi. O'sha duolar ekan, shu bir ikkitalari valdamizni duo qiling kasal debdilar, bir ikkitalari ilm o'qishayotgan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo ilmlarga rivoj bersin, validalarga Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo duo qiling debdilar alloh subhanahu va taolo hammalariga ham shu kasallarga shifo alloh subhanahu va taoloni yo'lida ilm o'qiyotganlarga ilm bersin va amal qilishlikka alloh taolo